Гукав, гукав глухо, тоді глянув вікно вниз, а він у бур'яні. Хвати, чули, перебив мариман і дістав з-під стола пляшку. Біла гарячка його вхопила, от що. Подай на верівелу стаканчик. Да, зітхнув тютілька. Колись була й на мене білочка напала. Таке верзлося, страшно й згадувати. От і не згадуй, гіркнув Мерман. Знайшли тему. Я коли в море ходив ні каплі, як та там у біса випивка, ми рибу ловили, і ніякі дурниці в голову не лізли. Вісім годин вахта, вісім сон. Прокинувся і до роботи. Здоров'я тоді в мене було. О, я рибу в картонні коробки пакував сам. Рибу з транспортера валом валили в морозилку. А я пакував, тільки рукавички міняв. Стояв у морозильнику в самих трусах. Жарко мені було. Ну, вже коли приходили в Клайпеду, розслаблялися по повній програмі. Бачили б ви повні кишені грошей, бонів. Ти, тютілька, хоч раз був у валютному магазині. За Союзу у Берьості? Хотів якось зайти, бонів у мене, звісно, не було. Я їх і в очі ніколи не бачив. Та захотіло подивитися, що ж там таке продають. Не встиг поріг переступити, як дорогу мені перегодив мужик. Здоровенний, мордатий і крізь зуби процідив. Ану, провалюй звідси голота. Я злякався ноги в руки і ходу. О, вдоволено усміхнувся мариман. Тобі провалі, а мені мерсі, пліз, заходьте, будьте ласкаві, житуха була твою мать. Починається злякно, замурмотів тютілька і почав розливати у стаканчики залишки горілки. Ковтаймо і хто куди. Де я тільки не був? У Тихому океані був, був, в Атлантичному був, був на Канарах, в Аргентині, в Бомбеї. Обличчя Маримана стало червоним, як стиглий помідор, очі хижо заблищали. Світу побачив. Вам пацюками не снилося. А що ви в чортові матері бачили, крім цього смердючого хліба? Він ударив кулаком по столу. і заверещав не своїм голосом, удаючи спів. Есть в Неаполе таверна, у двери звонок. Вы бывали там, наверное, мой приятель, мой дружок. Тихіше крикнув хтось за сусіднім столиком. Шаляпін намаханий. Там за стойкой королева Юлия стоит, Глянет вправо, глянет влево, Всех мужчин навек покорит. Юлия, я очарован, Юлия, я так взволнован. Скоро перемкне. Тільки почне про маленьку грудь, все, кришка. Сполотнів тютелька і заозирався, куди б його дмухнути. За одну твою улыбку, ревів Мариман. я готов полжизни отдать. Раптом він замовк, рвучко схопив пластиковий стаканчик з хряскотом, розчавив його і жбурнув Гансові межи очі. Он Юнга, его родина Марсель, он обожает шум кабацкой драки. Мариман выречил страшнее очиська. Он курит трубку, пьет крепчайший эль. Он любит девушку из Нагасаки. У ней следы проказы на щеках и шелковая юбка цвета хаки. И вечерами джигу в кабаках.